wana lumebing wana kurusetra wanci bangun raina surya kang ngamijil sangking bumi tinulung mungup-mungup aning puncak wukir paman inging putra ngawangga badhe nungsung pawarta menapa ingkang dipun rembak tatkala wonten stinggil binatrata dening antos dangu kula tuwin para kadang nenggo wonten sak jawi ing stinggil eh, eh pamuan pamanaryo ingkang putra tindhi kembang nyadong dawungan ingkang putra nungsung pawarta nungsung Ya sabar, Man. Mboten sah dipenggali werna-werna awit. Pun watake kula wae ngaten niku. Angger minyak nyadong dawu ngoten niku terus. Salang tunjang lebu jujung uyuk-uyukan semlang nek ora kumanan. Ulah bejo iso do guntuan karo awake dhewe. Niku mengurusan sepele niku. niki wau nggih niku. Aku ngerti nek watahe wong istri ngono. Nek kowe ngalah durma gati, Jun, ngalah. Oh, lho kepripun nanya kadalan. Malanget nyekat dalan. Dadi dus dere mlebu teng luang niku kula pun nggawa. Wow. ruang luang Angger Dipati Karno kula paman lan kabeh para anak-anakku bocah ngestina ojo padha salang tunjang rebut jujung saur manuk nggon padha nungsung pawarta marta tumuli wigatekno Aku bakal suka uninga marang Raka Mangger Adipati Karno muring nggon padha nampa gunemku cetha lan banjur bisa wijang tumata nggonku ngucapake Kula nderek midhangetaken saking pangeran man menapa ing kadhawaken saking Koko Prabu badhe kula istaken dawuh dalem pamuan Eniko eh, anggere pun wae lagi ngoten niku Lembengok iki selu banget Juwalulul. Ana kura kok muni Juwalulul. Dos luwi-luwunan niku ning ngene ku mangga ngarepun tekan titi wancine dokon ngasu ngoten yo. Salang tunjang kaya wau niku. Ah sing gebangetren jan cilok kuwi sing sekeng awake. Ketimplak lono ketimplak rene. niku mangke paman sing kuwi kudu ngadiri lho niki mangke. Nek mboten diadiri bahaya. Iya iya, Mas. Rikala wonten setinggil Binaturata ingkang dipun rembak estonipun namung bab sumpeno. Saksampunipun anak Prabu Baladewa midhangetaken ngendikanipun ingkang rayangger Prabu Duryudana. Lajeng namung pun pasraken kalian Kakang Durna ing Kakang Kumbayana. pambatangipun paman Durna cocok kalian pasumenan. Ketok niku mboten pati ya. Yen anggar Baladewa ngendikanipun ngaten, banjir ludiro. Menika badhe wonten rembak ingkang kinten mboten sae. Awit yen wujud jaladri menika sasemitaning catur. Jaladri wening catur sae, jaladri butek catur rawon langkung-langkung wujud ludiro. Nayen Kakang Durna sae. Badi jembar jajane nremomong. Dampar kencana kentring warih nyata yen palenggal dalem ngasinipun bakal kundang dumugi Moncanegari, mayeng-mayeng kaya digondhol dening banyu. Niku paman dulur niku nggawa buku mboten niku. Yen dheweke ora nate nggawa buku, pancen beling. Jan-jan yo takon nggawa ora ketanggu sak-sakane. sakit jiku mboyono iki pancen ngoten niku. Kang dipercaya niku durung karuan oleh gawe. Elek penemu. Lajeng dereng ngantos sewatawis dan menika wonten kedadosan. utusan saking negari ngloji tengoro utusan saking negari ngloji tengoro ingin isinipun nyun ngampil dampar kencon ratu ngloji tengoro menikah sinten paman kok kesupen ngangge ewel-ewel walah jan midun gawe di temen yen patih pun nami patih bayu tinoyo lawata menika dipun sumanggaken dateng Angger Dipati Twin Sedaya Prayoga Kula Kurawa pangayomipun Angger Nata Mandura. Yen pancen pati Bayu Tinoyo boten saged dipun pringgaken saya. Budi sembadani bongo dipun rampungi jerem menika dipun anggep badhe bebayan. Karna karnalinganira sithik purnaming Sidi manca jajani ira Pati Bayu Tinoyo wonten pundi? Tenggo wonten Panguraan Jawi. Aku mboyono. Mlebu kedaton Der Angger Prabu Joko Pitana ngening kecipta. Alah. Ciptane sapa iki? gak iso apa-apa cipta-cipta belge. Werno-werno wae. Agek ngelmu secuil gak duwe Ya aja kaya ngono kuwi soalé Kakang Durna kuwi cek ana petake. petake napa welu anggere abang raine ndredeg awak ala kadem niku mah pancen wingi nek karo karo durna ten ora ora akur ta <laughs> ruwet renteng negari ngecil cekap klub yambak man wis kowe aja banjur cilik atimu Percoyo karo kakangmu Bule Srawa. Halah. Eh, Nika meneh penjahat. Kena dipercaya. Nek gedhene ngoten nggih nggih. Kluna-kluna mbok seketip gak duit duwit Mas Bule Srawa kula lan kabeh para kadang siaga tata-tata tak temonane Patih Bayu Tinoyo. you kinarya wang setin do kombeng nesepo madu sarining kembang medar nongel mukang esanyo kembanging watu item sileming palwa gabus nggonku tunggu ana kene Kakang Patih Bayu Tinoyo. Dulungake apa ora dampar kencana disun ngampil marang Kadang Kurdo Koko Prabu Welgeduel Geduwel Beh. Kadangipun Kakang Yayi Begawan Dewa Seti. Apa Kakang? dulungke ya durung karwan senajan to ora ya durung karwan amarga rikala semau sakwise nampa aturku kaya kaemengan penggali dalem ingkang sinuwun Prabu Duryudana aku kadawan metu ngenteni onong panguraan banjur bakal dirembuk marang para kadang werda waruju la sakwise mengkono aku tak takon karo kowe iki mungkin nganti dampar dipanggai banjur antepmu kepiye di lo mau ke saguamu karo kakang prabu kepiye nek pancen iso ora iso kudu mboyong upama ta mengko disun kanthi apik-apik dasar disun ngampil bakal dibalekke kok digawe angel rada paripeksa rada paripeksa bodho kali nggawa aku aja semrang tak colonge damparin yen panjen mengkono aku mung kari manut apa kang dadi gunemu wose janji jampar durungake negara iso dobrabring obrabring oh, sekira geduga omong karo aku rak tandangane Siti Purnameng mancat jajan yura mulat inggih kana. sing jenenge Patih Bayutinaya? Iih, kula sinuwun. Paduka sinten? Aku Prabu Basukarno. Iki minangka dadi wakile Yai Prabu Duryudana. Senajan tata lair aku nanging mungging batin ingkang wis pinaringku pinaringku marang aku. Iki kinarya bebadane Yai Prabu. ingkang supaya paring kuninga marang Patih Bayu Dinaya kang isine matura ana ngersane Ratu Gustimu ing Loji Tengah. Yen dampar kencana durung bisa diparingake wektu dina iki. Mbok menawa sronta tunggu apa ya ganti candra apa ya ganti warsa. Mengko bakal dipinangkani atur panuwune nanging aja wektu iki. kula menika dumugi wonten negari Ngastina sampun duta ngrampungi mboten namung duta kenginan. Bilih kula menika mangke wangsul mboten saged beto bukti. Tentu badhe nampi deduka saking sesembahan kula sinuwun Prabu Wel Beh. Ewa semanten yen pancen mekaten ing dados kersanipun dinten menika kula nyuwun supadosin pecah ana ki mau. Lho kok dadi malah masrange pati uripmu? Tenimbang kula wangsul mbok saged angsal damel. Yen mengkono padha karo penyepeleke malah dipati Karno. Padha karo yen kowe kuwi ngilani dadaku. Estini eh, manah boten mekaten, sedya kula mung badhe nyuwun ngampil boten ketan namung sekedap nitro. Dewa semanten dipun gamel angel. rawir-rawir lantas malang-malang putuk Mboten saged mejahi kula tentu kula bedah negari tuwe eh, ra krasa tangen. ning raga raga katon gumilang kilang mungging bantala yen pancen kancamu melu karo kowe midakno dipati karno iki tetungguling wong istina kowe bisa nimbangi kasudi biyane dipati karno padha karo yen kowe kasektene ngembari karo prandine kok kaya bisa mutungake wis sigligen kepripun sumbare niku menawi boten sakit boyong dampar terima pecah boten sakit mecahi badim beda negara sino eh eh laedan nek didelok parme kaya ora sepira kok sumbari kok nantang temen karo senopati ngestina kan kaya lanang dewi aku ya lanang paman sukri pantun lho boten ana mung matur ya kuwi ya lanang rasah domongan. Angya. Tak enteni sepiro boboting ing kasudit kalmu. Nek perlu neter kadidibyan. katon lirmenge ora wuru-wuraan tengaraning prajurit semono tetek tinon lirembutul mbuh Adipati Karno sembut marang udo wedanane trajang turyo hantep tangane mimis kolontong. Bisa tangi, ono dewa ulas ngeripake marang maju pintu tak ilang nyamu, hujum layu tak kembali. sembrono ora gelem. Kene diguwang tiba kepleset sikile keselio pincang ditirokake. Eh karepula niku senajan pincang nek seragam. Soale wong sandangan niku nek seragam ya apik. Sluwasri waton padha mon kok kinten sae. Lah iki. Arep nganggo celana yen padha ya apik. Nanti gak usah bali ini, upama balisannya garing kok, yuk podo nih. Tadi elek kabe. Sama ini sing ora-ora kok. Sing jenenge Patih Bayu Tinoe Pancesti Mandraguna. Lah pripun to? Kula dawean teping tangan mboten tumama. Saya dangu nyandak bangkan kok diguang sebut. tiba keslio weh lah niki padha karo panjenengan disepelekake karo Bayu Dinoyo mungguing piyambakipun penantangipun dhateng panjenengan kaya sumbar pecah asio-sio kene iki mek semono kadik dalane senopati ngestina kuwi klebu tetunggule apa meneh sak ngisore kuwi apa ratos godhong lumbu lho wonten ngriku menika. Kosok wangsulipun yen piyang saged tumpang juritipun ingkang raying ngestina mboten rubuh anggenipun samya ambotoi surak mangambal-ambal. Ngetingalaken yang panjenengan tresna temenan karo Kurawa lan sumungkem saestu dhateng ngersapun ingkang rayang Gir Prabu Duryudana. dukan lupindo sinaputing muka kang kabaranang Oh. Uh. Ayu tinoyo onong paran. Semene kadik dalam tangih bobote kang onong buri. Yen pancen projo majwijen karno hayo aku kurbutin. Oh lah kesenggol kolo dite mati dite